Nemojte da vas obmane ovaj dunjaluk od Allahovih zapovijesti i od ostavljanja Allahovih zabrana. bilježi muslim u svom sahihu da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Hel tedrune menil muflis da li znate ko je muflis, odnosno osoba koja je bankrotirala? Pa mu odgovoriše ashabi prisutni indena muflis Men la male lehu. Kod nas je bankrotira onaj koji nema imetka, Allahov poslaniće. Kaže la, ne. Kaže muflis, onaj koji je bankrotirao je osoba. Eladhi lehu salatun wa zekatun wa saumun wa sadekatun. Osoba koja ima namaz, koja daje zekat, posti mjesec Ramazana, daje sadaku, Walakin, međutim, sefeke deme hada, prosuo krv tog i tog, ahade male hada, uzeo i metak tog i tog, me hada, vrijeđa, omalovažava i ogovara tog i tog. I na kraju hadisa se spominje da će uzeti da će se uzeti od njegovih sevapa, od ovo koji je klanjao i postio i zeka davao i dati onom kome je on činio zulum u ovim stvarima koje smo spomenuli, koje su došle u hadisu. A kaže, kada mu nestane sevapa, onda će biti uzeti grijesi od onog, pa biti dati njemu od savremenih vrsta zuluma muslimana jednih prema drugima je ono što nažalost još uvijek nije u našim kućama došlo na nivo onako kako nam uzvišeni Allah preporučuje, naređuje i naziva to farzom u Kur'anu, a to je bespravno uzimanje tuđeg imetka. Na koji način? na način testamenta, za vesijeta, zovite kako hoćete. O čemu se radi? Ne to da neko napiše testament, pa mu ga neko drugi prepravi. Kradom ili tajno, ili sa lažnim svjedocima, ili sa mitom i slično. Ne, nego u osnovi taj testament je naopak, naopako postavljen. Ne po ajetima koji su došli u surni sa, nego po običajima, po zakon koji, o kojem više i ne sumnjao da li treba tako ili ne treba tako. A kaže uzvišeni u surni sa, gdje spominje dva ajeta, duga ajeta, jedan za drugim koji mi uglavnom jel slušamo na nekim prigodama, na hatmama i slično. Ne čitamo ih da bi ih razumjeli, niti je mnogima od nas cilj da ih primijene u životu, nažalost. Molim Allaha da popravi ovo stanje. Kaže uzvišeni, yusikumullahu fi euladikum. Uzvišeni vam oporučuje. Besim Korkut prevodi naređuje i u je. Uzviše vam naređuje li vekeri mislu bilun se jejim. Muškom djetetu pripada koliko dvijema ženama. I u nastavku dalje, ako je više žena od dvije, njima pripada toliko, toliko dvije I do kraja ajeta, i pred kraj ajete kaže uzvišeni faridatum min Allah. Ovo je farz od Allaha Đelešanu. Ne oporuka ne mustehab, nego farz. Inna Allahe kane alimen hakima. Allah je onaj koji sve zna i koji najmudriji i zna dobro kako treba podijeliti imetak, kako je najpravednije da se podijeli. Allah uzvišen nije prepustio stvar za ostavštine testamenta, dijeljenja imetka među djecom i onima koji nasljeđuju, tako što, što bi ostavio poslaniku sallallahu alaihi da on pojasni u hadisima. Ne nego je on sam u kuranskim ajetima pojasnio kako se i kome šta pripada od imetka. Pa je u ovom ajetu spomenuto što je spomenuto. U ajetu postoji njega. Ako umre nekom žena, a ostao on kao muž, pa ako, ima, ako nema djece, nasljeđuje toliko i toliko. Ako ima djece, ako imaju djece, pripada mu toliko i toliko. Sve u detalje pojašnjeno. Nije nam, braćo, izgovor da kažemo ne znamo mi to, ne razumijemo. Pa ko će to podijeliti? Zato ima učenje. Zato ima ljudi koji ode uče po 10-15 godina. To su oni koji treba pitati. I na, u ajetu postoji ovog ajeta. Kaže uzvišeni, nakon što spominje ova dva ajeta, kaže tilke hududullah. Ovo su Allahove granice. To su Allahove međe Između halala, naređenog, između harama, zabranjenog. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْمِ تَحْتَ الْأَنْهَارِ Kaže, a onaj ko je poslušan Allahu i njegovom poslaniku uvešće ga u dženevske bašće ispod kojih će rijeke teći. Halidine fiha, vječno će u njima boraviti. وَذَلِكَ الْفَوْدُ الْعَظِيمُ A to je veliki uspjeh. Ući u dženet je velika stvar. Dalje nastavlja uzvišeni. وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ A onaj koji je neposlušan Allah i njegovom poslaniku. Vojete adde hududehu i prelazi njegove granice. U čemu? O čemu govori uzvišeni? O testamentu. Ko to misli da je to stvar zbolje i slobode? kako se sviđa čerkama i djeci, da je to dijeljenje metka, ili kako je tamo el, u sudu u opštini. Taj ne poznaje Kur'an i ne zna šta Allah Đelšanu nareže, niti slijedi to. Kaže, onaj koji je neposlušan, Allahu i njegovom poslaniku, i prelazi njegove granice, yudhilhu naran haliden fiha, stavit će ga u vatru i vječno će u njoj biti. Volehu azabu moji i imat će ponižavajuću kaznu i patnu. Ko? Onaj koji ne postupi po ova dva ajta. Koji ne postupi po tome kako da se dijeli imetak Oni koji kažu, pa mi to ne znamo. Ne znamo kako bi radili. I zato ima odgovor. Samo trebamo s njima pitati. Ovo sve što govorim, nemojte da neko kaže ovo je trebalo od našim očevima i majkama pričati. Ne, odgovorni su i djeca onima kojima se dijeli. Ne smiju uzeti ono što mu je haram, što mu šarijetski ne pripada od nasljedstva. Niti smiju roditelji dati onom kome ne pripada. Zato je došlo u vjerodostojnom hadisu koji viže Abu Dawud i Tirmizi, Ibn Mađe i Nesaj i Ahmed, u kojem kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam Inna Allahe a'ta li kulli dhi haqqin haqqahu. Allah je svakom onom šta mu pripada od imetka dao mu, odnosno nasljedstvo. Fela vesijete li Nema testamenta za šarijeskog nasljednika. Šta znači ovaj hadis? Koji je vredosan, cijelo ga ima Ahmed Tirmizi i ostali od ga vredosan. Kaže ovaj hadis znači, nema pisanja testamenta za djecu, za ženu, ako ona ostala živa, ili ako ona umrla pa svom čovjeku. Tu se ne piše testament. Nego su oni svakako šarijetski nasljednici. Po kuranskom ajetu. Kome se piše testament? Po šerijatu. Znači ovo je u osnovu. Testament se ne piše onim koji svakako nasljeđuju Nego se piše testament da bi se dalo onima koji ne nasljeđuju. I to u kojoj veličini? U veličini trećine imetka. Kao što je došlo u u hadisu od Abdullah ibn kada je htio da pokloni, pa mu poslanik sam rekao, kaže, ja ću dadnim čitam, nemoj, pa pola, kaže, pa nemoj. Pa trećinu, kaže, trećina je puno, puno i puno. I to je gornja granica. Na čemu su skoro složni učenjaci, da ne smije se dati više u testamentu nekom drugom, mimo ko nasljeđuje, od trećine i metka. Nekom tamo komši, nekom komu činio hajer neki. Naravno, ne cukama, ne mačkama, kao što neki ostavljaju u testamentu. Znači, tu se daje trećina. A oni koji šerijatski nasljeduju, njima se ne ostavlja testament. Po ižma učenjaka. Neko više pa dobro, šta ćemo raditi? ali Šta da uradimo? Spuštali našu stvarnost, svima danas može raditi jednu od dvije stvari. Ima dvije solucije. Zašto govorim dvije solucije? Zato što kod nas, kada se stvar, kada čovjek umre i sve ode na sud, tamo kako se dijeli nije po šarijatu. Tamo dobije čijeka koliko sina. To je haram ono što čirka uzmi od svoga brata, to je haram. I zbog čega toga će biti pitana i zbog čega toga će biti kažnjena. Osim ako je iz neznanja to uradila. Ako je saznala i znala da je to haram i uzima to i živi od tog, jede haram i metak. Tako isto. Majka, žena. I ako ona isto, isto uzme isto po sinovi. To, to je kontra kuranski majeti. Ako imaju djeca, majci pripada jedna šestina. Ako imaju djeca, Sestri pripada toliko, a sinu toliko, i da ne spominjemo detalje kako su došli u kuranskim ajetima. To poznaju oni koji su učili. Šta je rješenje za onog koji hoće da izbjegne i mora da izbjegne, a ima mogućnosti? Da izbjegne da se ne podijeli metak kako ne treba. Kako je zabranjeno po šerijatu. Prva solucija je to ako ima hajirli djecu. I mušku i žensku. Koji su nasljednici. Naravno, jel, i žena ako bi ona jel, ostala u životu poslije smrti mhm. muža. Prva solucija je to da su njegova djeca složna na tome da će šarijeski podijeliti. Nakon smrti oca složni su na tome da će sjest zajedno, da će pitati učenog čovjeka kako se treba podijeliti. Ostali smo mi toliko, toliko učeri, toliko braći, ostala je majka, ostao djed, dido, ostao ovo, ostao ona. Eh, kako se dijeli? I on njima pojasni. I onda oni sa tim kako je pojašnjeno Odu i kažu, mi smo se dogovorili da ovako podijelimo imetak. Svi potpisali. A kod nas to prihvataju na sudu. Prihvataju dogovor. Kako se složi. To je jedna solucija. Međutim, ona je jako daleko. Pošto obično, jel, u većini porodaca jedni se drže vjeru, jedni ne drže. I oni koji se drže i oni bi malo više uzeli, jel? Pa se nikako ne slažu, Zašto bi tumačili, ne bi niko pitao, pitao bi ko neko ko ne zna i tako dalje obično očekivati nesporazum i to u većini slučajeva. Šta onda uraditi? I to je onda jedno od savremenih pitanja. To prije kod nije bio problem. Stvar kad se dovede do kadije, kadija to riješi. Na osnovu onog što je došlo, Kur'an i sunetu. Međutim, šta danas da čovjek uradi? Danas je obaveza, kako tumači mnogi savremeni učenjaci, u sredinama kao što je kod nas, da babo prije smrti napiše testament. Malo prije smo rekli da nije dozvoljeno pisati testament u osnovi nasljednicima šerijatskim. koji svakako nasljeđuju po Koranu i Sunetu. A ovdje je kod nas obrnuto. Sad mora, sad mu je važi, ako zna da će se posvađati djeca. Mora napisati testament. Kako? Tako što će pitati učeno kako kad ja umrem ostaju mi ti i ti. Kako je šerijatski, šta im pripada? Bilo to zemlja, bila ta kuća, bilo to u novcu, autima, svejedno. I učeni njemu pojasni toliko čerima, toliko e, sinovima, toliko e, ženi njegovo i tako dalje. I onda on na osnovu toga napiše testament. Kad ja umrem, i metak ide ovima, ovima, toliko, toliko, toliko, sve u detalje. I kad umri, testament postoji, odnese se, mora se po njemu raditi. Kako kod nas praksa. I time je izbjegao prvo da se ne dešava kao što se kod nas dešava. Jel, čovjek umro, prošlo 20 godina nisu podijelili uopšte metak. Zbog svađa, prepucavanja, nerešavanja, i zagužvali su zbog tog i posvađali se, nikad neće ni pomiriti zbog tog što hoće ovaj uzeti više, onaj manji i tako dalje. To je jedna stvar. Druga stvar, izbjeći da, da ne podijeli onako kako nije dozvoljeno šarijeskim spodijeli. A to može uraditi. Prema tome obaveza je na svakom ocu i majki, jer očekivate da stariji umiru prije mlađi, da pred smrt da imaju spreman takav testament. Normalno, oni koji imaju mjetka, oni koji nemaju, jel, šta ćemo ostaviti. Naravno, ovdje kad govorimo o testamentu, jel, po šerijatu, prvo na što se izdvaja iz imetka kojeg čovjeka ostavi, prvo je dio imetka za dženazu, to je već nije pripremio. Dio metka ide na dugove, ako je drugima dužan, iz tog metka se oduzima dugove, vraćaju se dugove dugovi ljudima kojima on dužan. Također, zekat, ako nije dao zekat za tu godinu, se dio imetka za zekat, u stvarima kojima ide zekat. I onda dolazi vesijet, ako je oporuku dao do visine trećine i metka nekom, i na kraju onda šta ostaje? Ostaje znači taj dio koji se dijeli njegovoj djeci. I ova druga solucija ono po čemu bi bila obaveza da rade, da radi muslimani danas. A također sinovi i kćeri koji se pozivaju na Kur'an i sunet. I sliježenje ovog šerijata i koji misle da su pokorni Allah Žešan njegovom poslaniku, ne smiju sebi dozvoliti da uzmu više nego što mu pripada. Pa makar babom dao, što neće da ga sluša, što smatra da je ovakav nak, neće babo, oće babo kako, kako je tamo, jel, u sudu. ili kako on skontuo. Nije mu dozvoljno uzeti više nego što mu pripada. Mora se raspitati koliko mu pripada i smije samo toliko uzeti. Ostalo neka da nekom. Ovo se odnosi na kćer koji obično uzima isto ko i sinovi. Ima još jedan moment vrlo bitan. Kod nas je nerijetka stvar, a to je da unutar porodica imamo i ljudi koji javno i otvoreno se pozivaju na teizam. Ne vjeruje Allah Kaže, ne vjeruje. Ili otvoreno kaže, ili psuje neudu Allaha, psuje poslanika. Psovanje Allaha i njegovog poslanika, Kur'ana, to je čisti kufr. Automatski čovjek izlazi s nama. Nema potrebe da ga neko tekfir, da bude tekfirovac. Automatski je kafir. Može se vratiti islam da se javno, da se pokaje, da se zna da je da se vrati, klanja i tako dalje. Ali toga djela automatski izvodi islama. Nema potrebe da ga nego tekfiri. Da ide kad ide, ide učinom. Automatski je kafir. Po ižma učenjaka, ovo nije nešto što neko dođe od nas, izvadi iz džepa i tako Ne. Po ižma učenjaka, onaj ko opcija Allaha i njegovog poslanika, automatski je Može se pokati, može se vratiti po nekim učenjacima. Šta s takvim osobama? Došlo je vjerodostojno na Hrvatskoj bilježi Buhara i Muslim. La jerithul. muslim kafir. Musliman ne nasljeđuje kafira. Volel kafir muslim. Niti kafir nasljeđuje muslimana. Šta to znači? Ako neko od nas ima babu, ne vjeruje Allah Đelešanu. Kafir, ono što znaš da je kafir. Ako mu je nejasno, pita učenog, izloži njegovu situaciju, aha, takav, takav, nikad nije pao lađe, sam ne klanja, ovako, onako, ne vjeruje, sumnja, ima sumnji dan, tako dalje. Izloži učenom i ovaj pojasni, je li kafir, nije kafir. Ako mu je babu kafir, nije mu dozvoljeno slijediti od Ovaj hadis biđe Buhare Obrnuto, ako babo ima sina, nevjernik, Svejedno, nije ovdje bitno jel murtad, nije murte Treba njega protekvirati, ne treba protekvirati. Mnogi kod nas u našim sredinama, jel, prvo treba da mu potvrdimo islam, pa da bi ga tekvirili, jel. Nema ništa od islama. <clears throat> Kad nemoj ljudi, šta će ga tekviriti, on uopće nema, nema ništa što ga upućuje da je musliman. Osim, pazite, znači, ne govorimo o ljudima koji za sebe tvrde da su muslimani, neke stvari imaju, nekad šaraju, klanjaju, i neke stvari radi, njihova situacija nejasna. Treba ispitati. I nije ovdje riječ o tekviru, pozivanja tekviru nego govorimo o jasnim, čistim situacijama. Babo ima sina kjafira koji jasno očituje kufr. Nije dozvoljeno da mu da nasljedstvo, da mu daje Može za vrijeme života, a u toku u testamentu ne smije. Za vrijeme života može da kao poklon, ali u testamentu ne smije. Ne smije ga ovaj naslijediti. I obrnuto, sin vjernik ili kćerka, a babo nevjernik ili majka, nije dozvoljeno da i nasljeđuje. Tekst hadisa jasan po dan, i oko toga nema jel, filozofije. Molim Allaha Želšanu da dade snage da ove stvari primijenimo u našoj praksi u našem životu. Alhamdulillah, Također od devijacija u našim kućama po ovom pitanju jedenja tuđeg imetka, i nešto što direktno se kosi sa šarijetskim tekstovima je to kada roditelji daju imetak svoje svojoj djeci. Poklanjaju. U vjerodostojnom hadisu koji bilježi Buhari Muslim je došlo da je jedan čovjek došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kaže Allahu poslanice hoću da te uzme za svjedoka. Kaže u čemu? Hoću taj i taj imetak da poklonim svome sinu. Pa kaže njemu poslanik, a kaže ti ćeš biti svjedok da sam ja to dao. Kaže njemu poslanik sallallahu alaihi sallam, kaže jesi li, je li ti imaš još djeci mimo njega? Pa imam, kaže još dosta. Jesi li njima svima dao koliko si dao tom imetku? Nisam. Pa mu kaže poslanik sallallahu kaže ene la ušhidu ala džabr. Ja ne svjedočim na zulu, na nepravdu. Neću biti svjedok. Pa je onda rekao, ittaqullah, bojite se Allaha. Obraćaj se ljudima koji su bili prisutni. Wa'adilu bejne I budite pravedni prema svojoj djeci. U čemu? U davanju imetka. Ono što se zove atije, hedije. Oko ovog davanja imetka nema razilaženja među učenjacima da je, da je pravednost ovome vađi roditeljima da opet ne bi se neko osjetio da ta tema se ono odnosi na njih, svejedno bio roditelj koji hoće dati svojoj djeci pomoć. Ovdje govorimo o kojim davanju metka. Hoćemo pokloniti zemlji. Hoćemo dati hiljadu maraka, dvije hiljade maraka, da, da izgradi ovo, da napravi ovo, da kupi ono. Svejedno, znači bio roditelj. Ili dijete koji prima i zna da njemu samo daje, a njegovim braćama i sestru Njima ne daje toliki metak. Jer njemu godi šuti odnosi se na jednu i na drugu stranu. Kakva je ovdje obaveza? Obaveza je roditelja da budu pravedni. Koji vid pravednosti? Kada daju i metak djeci kao poklon. Učinjaci imaju dva tumačenja. Prvo je na osnovu ovog hadisa, budite pravedni prema svojoj djeci. Kažu pravednost je da dadne, ovdje znači razina učinjaka oko toga kada je, kad je slučaj muško i žensko. Da li treba dati mušku i žensku isto imetka, koje se poklanja hiljadu maraka ovom, hiljadu onom, ili na ono na čemu drugo mišljenje, na čemu su Hanabile Šafije, da treba da se da dva puta više muškom nego ženskom. Zašto kaže? Zato što mi pravimo analogiju na, na kaže, na, na testament, na oporku. Jer tamo muškarac dobija duplo više nego žena. Pa kaže, to isti slučaj ovdje. Zato što muškarac zdržava porodcu, on je obavezan, njemu treba više. Dok žensko kad se uda, nju njen muž izdržava. Svejedno je koje mišljenje bilo ispravno i koje bliže, Allah zna najbolje, vjerojatno bliže ovo da dva puta više se da muškom nego ženskom, jer zaista muškarac je onaj koji država, koji vodi porod, koji je obavezan da obskrbljava, za razliku od žene koja je kod nas hanuma i gospođa, njoj se donosi, ona se mora obskrbiti. U svakom slučaju ovdje ima nekih izuzetaka. Jel? Kada su djeca mala, dok ne postanu punoljetna, ovaj hadis se ne odnosi na nju. Pa jedno je dijete otišlo na fakultet, naravno da će se njemu više davati para. Mjesečno treba 300-400 maraka. Ovo ide u osnovnu školu, njemu se ne treba više od 50 maraka mjesečno. I to ne ulazi u ovu pravilnost. Jedno dijete je bolesno, mora se na lijekove trošiti 200-300 maraka mjesečno. Drugo zdravo, na njih se ne troši ništa. To nema veze sa pravilnošću, ne ulazi u ovaj hadis. Dokle god su oni kod roditelja. Djevojka narasla, treba je kupiti lijepu odjeću, možda i šminku da se sredi. To ne ulazi ovo, ako se njoj daje više nego muškom, jer to ulazi u izdržavanje djece. Nego gdje je ta onda pravidnost? Pravidnost je ono kad roditelji oči dadnu kao hediju. I ona se najviše izražava. Izražava se znači i ovdje dok su mali, a najviše kada djeca postanu punoljetna. Na koji način? Čerka se udala, sin se oženio i odijelili se, otišli. A roditelji fini, vole svoju djecu pa kaže, e sad ćemo dati 5000 maraka našoj čerki jer ona je malo u težim stanju, da je pomognemo. A sinu nećemo ništa. Nekakva nam draža, ona često dolazi, fina. E to je ono gdje ulazi ovaj hadis. Pravednost u davanju i minutka. Znači on više, otac nije više dužan da izdržava svog čirka, jer on se udala. također i njegov sin njega. Znači on daje kao hediju, kao poklon taj metak u tom slučaju je važiv da bude pravedan. Ako je dao kćerki 5000, mora dati i sinu. Svejedno po kojem mišljenju. Isto sinu 5 ili njemu duplo više deset. Tu je ta pravednost i tu se ona ogleda. I tu ako, ako znači roditelji naprave grešku, čine zulom svojoj djeci. Jer krše šarijeski tekst. Znači oni su složni učenjani. Samo se radi oko toga da li muškara dobija duplo više, a žena je duplo manje ili isto dobijaju. A s druge strane isto djeca. Ako znaju da roditelj daju prednost jednom od njih više nego drugom i svjesno ulaze u to, to im je haram. Onoliko imetka koliko ga uzme više nego što dobije njegov brat ili sestra. Iz ovog se naravno izuze opet djeci, a to je ako imamo sina, praktikuje vjeru, poštuje roditelje, ostao kod njih, izdržava i pomaže, a drugi neće da im dođe nikad, ne pazi, ne zna ni za Allaha, ne zna ni za vjeru, ne zna ništa, poslušan Allahu, neposlušan roditeljem, ne obilazi. Da li je u tom slučaju dozvoljeno da ovom da više, a ono manje? Kaže Ibn širu Šehu Taymiye i ostali čenjaci da su ovo neki izuzeci. U ovom slučaju je dozvoljeno. Nagradit poslušnog, dobrog djeteta, a kaznit ono koje je neposlušno. U tom slučaju je dozvoljeno. A ako može da ga pridobi sa imetkom onog drugog i vidi da će ga pridobiti, dobro bilo da i njemu da, ako je to vidi da ga pridobije. Molim Allaha Đelešanu da nas i po ovom pitanju učini od onih koji slijede Allahov šerijat i da ne dozvoli nam da upadnemo u šerijaske prekršaje, da ne dozvolimo sebi da jedemo jedni od drugih u svojim vlastitim kućama i metak koji je haram nama po šerijatu na kojih se pozivamo i koji slijedimo. Allahumma a'izz islamu islam muslimin وأذل الشرك والمشركين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه اللهم انصر المجاهدين في كل مكان أنت بهم عليم وأقم الصلاة